บุ๊กทูยี่สิบห้า двадцать пять, двадцать пять ในเมือง в городе, в городе. ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ мне нужно на вокзал, Мне нужно на вокзал. ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน мне нужно в аэропорт, Мне нужно в аэропорт. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง мне нужно в центр города, Мне нужно в центр города. ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ как мне попасть на вокзал, Как мне попасть на вокзал? ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ как мне попасть в аэропорт, Как мне попасть в аэропорт? ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ как мне попасть в центр города, Как мне попасть в центр города? ดิฉันต้องการแท็กซี่ мне нужно такси, Мне нужно такси. ดิฉันต้องการแผนที่เมือง мне нужна карта города, Мне нужна карта города. ดิฉันต้องการโรงแรม мне нужна гостиница, Мне нужна гостиница. ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ я хотел бы взять машину на прокат, Я хотела бы взять машину на прокат. นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ вот моя кредитная карточка, Вот моя кредитная карточка. นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ вот мои водительские права, Вот мои водительские права. ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ что можно увидеть в городе, Что можно увидеть в городе? คุณไปเมืองเก่าสิคะ идите в старый город, Идите в старый город. คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ совершите обзорную экскурсию по городу, Совершите обзорную экскурсию по городу. คุณไปที่ท่าเรือสิคะ сходите в порт, Сходите в порт. ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ съездите на экскурсию по порту, Съездите на экскурсию по порту.